Book 2 92 92 92 Ανού προϊόν ρόγνομα 2 Δευτερεύουσες προτάσεις με «ότι» και «πού» 2 Δευτερεύουσες προτάσεις με «ότι» και «πού» 2 ผมโมโหที่คุณนอนกรน Με θυμώνει που ροχαλίζεις. Με θυμώνει που ροχαλίζεις. μακ. Με θυμώνει που πίνεις το συμπίρα? Με θυμώνει που πίνεις το κουν μασά. Με θυμώνει που έρχεσαι τόσο αργά. Με θυμώνει που έρχεσαι τόσο αργά. ผมคิดว่าเขาต้องการหมอ Πιστεύω ότι χρειάζεται γιατρό. Πιστεύω ότι χρειάζεται γιατρό. ผมคิดว่าเขาไม่สบาย Πιστεύω ότι είναι άρρωστος. Πιστεύω ότι είναι άρρωστος. ผมคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ Πιστεύω ότι τώρα κοιμάται. Πιστεύω ότι τώρα κοιμάται. เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา Ελπίζουμε ότι θα παντρευτεί την κόρη μας. Ελπίζουμε ότι θα παντρευτεί την κόρη μας. Ελπίζουμε ότι έχει πολλά χρήματα. Ελπίζουμε ότι έχει πολλά χρήματα. Ελπίζουμε ότι είναι εκατομμυριούχος. Ελπίζουμε ότι είναι εκατομμυριούχος. ผมได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ Άκουσα ότι η γυναίκα του είχε ένα ατύχημα. Άκουσα ότι η γυναίκα του είχε ένα ατύχημα. ผมได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล Άκουσα ότι είναι στο νοσοκομείο. Άκουσα ότι είναι στο νοσοκομείο. ผมได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคัน Άκουσα ότι το αυτοκίνητό σου καταστράφηκε ολοσχερός. Άκουσα ότι το αυτοκίνητό του καταστράφηκε ολοσχερός. Χαίρομαι που ήρθατε. Χαίρομαι που ήρθατε. Χαίρομαι για το ενδιαφέρον σας. Χαίρομαι για το ενδιαφέρον σας. ผมดีใจที่คุณซื้อบ้าน Χαίρομαι που θέλετε να αγοράσετε το σπίτι. Χαίρομαι που θέλετε να αγοράσετε το σπίτι. ผมเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว Φοβάμαι πως το τελευταίο λεωφορείο έχει ήδη φύγει. Φοβάμαι πως το τελευταίο λεωφορείο έχει ήδη φύγει. ผมเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ Φοβάμαι πως πρέπει να πάρουμε ταξί. Φοβάμαι πως πρέπει να πάρουμε ταξί. ผมเกรงว่าผมไม่มีเงินแล้ว Φοβάμαι ότι δεν κρατάω χρήματα. Φοβάμαι ότι δεν κρατάω χρήματα.